Išėjimo knyga 11 skyrius Viešpats tarė Mozei. Dar vieną bausmę užleisiu faraonui ir Egiptui. Po to jis išleis jūs, netgi varyti išvarys. Kalbėk žmonėms, kad kiekvienas vyras iš savo kaimyno ir kiekviena moteris iš savo kaimynės paprašytų sidabrinių ir auksinių daiktų. Viešpats sutikė izraelitams malonę egiptiečių akise. Be to, Moze buvo labai žymus vyras Egipto šalyje, farono tarnų ir tautos akise. Tada Moze kalbėjo, taip sako viešpats, apie vidurnaktį aš pereisiu Egiptą. Tada mirs visi pirmagimiai, pradedant faraono sėdinčio sostę pirmagimių, ir baigiant pirmagimių, vergės, esančios prie girnų, ir visi gyvulių pirmagimiai. Visoje Egipto šalyje kils verksmas, kokio nėra buvę ir kokio daugiau nebus. Bet nei prieš vieną Izraelitą ar jo gyvulį, ne šuo nesulos, kad žinotumėte, jog viešpats daro skirtumą tarp egiptiečių ir izraelitų. Tada tavo tarnai ateis ir nusilenkia prieš mane sakys, išeik tu ir visi tavo žinioje esantis žmonės. Ir tada aš išeisiu. Moze išėjo iš faraono, degdamas pikčiu. Tada viešpats tarė Mozei, faraonas jūsų neklausys, kad aš galėčiau padaryti, daugiau stebuklų Egipte. Mozė ir Aronas padarė visus šituos stebuklus, faraonui matant. Tačiau viešpats taip užkėtino faraono širdį, kad jis neišleido izraelitų iš savo šalies.